Book 2 86 86 შეკითხვა царსული მეორე შეკითხვა царსული 2 რომელი ჰალსტუხი გეკეთა რომელი ჰალსტუხი გეკეთა რომელი მანქანა იყიდე რომელი მანქანა იყიდე? რომელი გაზეთი გამოიწერე? რომელი გაზეთი გამოიწერე? ვინ დაინახე? ვინ დაინახე? ვის შეხვდი? ვის შეხვდით? ვინ იცანით? ვინ იცანით? როდის ადექით? როდის ადექით? როდის დაიწყეთ. როდის დაიწყეთ? როდის შეწყვიტეთ? როდის შეწყვიტეთ? რატომ გაიღვიძეთ? რატომ გაიღვიძეთ? რატომ გახდით მასწავლებელი? რატომ გახდით მასწავლებელი? რატომ ჩაჯექით ტაქსში? რატომ ჩაჯექით ტაქსში? საიდან მოხვედით? საიდან მოხვედით? სად წახვედით? სად წახვედით? სად იყავით? სად იყავით? ვის მიეხმარე? ვის მიეხმარე? ვის მიწერე? ვის მისწერე? ვის უპასუხე? ვის Upazurre